U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe – kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 samo płód wiernika. أتاك وملء كفيه روائع منه أهداك أهداك أيها العالم ما هذا السكوت أو ما يهديك هذا الجبر da imaju svoj izzet, svoj ponos, svoju vrijednost, koliko im je potrebno da danas imaju svoju državu u kojoj će vlasti Allahov šerijet. Mi vidimo danas koliko su ljudi izmučeni sa gudskim zakonima i državama kufra koje ih danodošno globe i nepravdom održavaju se na vlasti, porobljavajući tako sve one koji su u tim državama. A umeti dane i dane rade da budemo bogati, da imamo što više, da smo u skladu sa svojim narodom Allaha. U skladu čiji? Pa bolji ti je da jedeš samo krvke. Kažeš bismillah, Allah će da bi reke tunjeli, a rahat sa ovom vjerom da živiš. Nemojte očekivati i nikoga drugog. Zamisli kao da je tebi sada objera pisa i da tebi Allah Želešanu kaže ovo ti umotani, ustani, kreni, okoli. قتل وزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل, وزيد من منهل القرآن Osjećaj za pravdu je kod nekih ljudi zamijenjen glupošću i kratkovidnošću koja je svojstvena za novotare koji nikako ne mogu shvatiti da je borba protiv kufra i širka toliko živa. Ona je toliko i tako nezaustavljiva da oni jednostavno ne posjeduju intelektualni, a kamoli imanski kapacitet da bi to shvatili. Iako se kite i krase koje koje kakvim e, zvanjima i titulama. هي الأصنام زالت لم تعود في الأرض تعبا أنقذت دنيا محمد صاحب učinili napajanje hađija i održavanje harama كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله sebilihi zar ste učinili napajanje hađija i održavanje mešidul harama na istom stepenu kao ono koji vjeruje u Allaha i sudji dan i bori se na Allahovom putu. Svi putevi će biti zatrpani. جراح أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا Ostaje samo put vjernika. معصر وفل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحما حصنا منيعا متوج na polju dave i džihada. Trećeg puta nema. Evo nas sada nismo muđahidi. Evo nas nema nas na tori boli. Ne pomažemo braći talibanima u fizičkom smislu, niti braći u Palestini, niti braći u Iraku, niti braći u Somaliji, u Čečeni i drugim mjestima. Ostali smo, postavlja se pitanje, a šta smo, šta radimo, gdje smo i šta smo? Put vjernika. أيها العالم Tako vam Allah, ili lijepo izađite sa jasnim dokazima iz Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ukažite na naše greške, mi vas pozivamo na dijalog, mi vas pozivamo na razgovor. Dajte da razgovaramo i ukažite nam na greške, na mesele u kojima smo pogriješili. Pa oni koji kad se pusti ne da će, odmah se pohavale sve i harane, čak u halali sebi šir i kufr, u halali sebi da mogu stajati u nožda, da mogu ih pomagati, da mogu ih kriti, pokrivat njihove sramote, a naše sramote istite i nas javno vljagati za sve veliko i malo, i što je i što nije, i što ima osnove i što nema. Za ono što ima osnove da se uveća i poveća, to je ono što će upravo onaj koji to čini upropasnost to će njihov probati, a nama neće našto. Vi ne odvraćate od nas, vi odvraćate od Allahovog dina, od Allahove vjeri koji ćete da odvraćate. I hoćete da sa ostalim ljudima, nevjerićima, živi i da ih prihvatite i da vas prihvatite. A Allah to ne hoće. Allah hoće da safovi budu razbojeni. Allah hoće da borba traje. Allah hoće neki da uzme za šehide a neki, neki da počasti pobjedom. Neki da se vrate kući sa ratnim plijenom. Allah to hoće. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. ألم ألم بخاطري وجناني فطوال الأوزان والتبيان ألم ألم بخاطري وجناني فطوال الأوزان put vjernika. Soba put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. I bit će ono što Allah hoće, ono Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. Posjetite nas na www.stazomislama.com Put vjernika اقذفنا النيران تحرق همومنا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري للوغى بركان